shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1400 da 400 da shekara 45 wanda ya dace da 12 da watan 2 miladiya 2024 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u wad wanda suka fi sani da al-jawabul kafi liman sa'ala 'ani dawai shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin na Al-Furqan yake wannan unguwa ta Tudun Morai a wannan gari na Tawa Jamhuriyar Niger wanda yau da yardar Allah za mu tashi darasi na 42 a jerin darussan mako da muke gabatarwa muna fata wa Allah subhanahu wataala da ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata ah, muna cikin bayani da Malam yake ta karantar da mu a asa asar na sabon Allah subhanahu wataala da kuma irin abin da yake samun an daya annabi Adam akan abin da suke aiwatarwa na kurakure da zinubai wanda a satin da ya gabata mun karanta mafadar malam da yake cewa wa zakara ibn abi dunya wa zakara ibn abi dunya abi dunya an fudail bin iyad ibn abi dunya ya hakaito a cikin littafin sa al-uqubat daga al-fudayl dan iyad daga cikin malamai magabata zahidi ko qala ta auha Allah ila ba'd al-anbiya Allah yayi wahayi zuwa ga wasu wani daga cikin annabawa wani daga cikin annabawa Allah yace da shi idza asani man ya'rifuni sallatu alaihi man la ya'rifuni a lokacin da wanda ya sani ya saba min Allah ya ce ni kuma sai na dora masa na jagorantar akan sa wanda bai sani ba idan wanda suka san Allah subhanahu wataala suna saban Allah subhanahu wataala to ba shakka sai Allah subhanahu wataala da ya dora musu wanda bai san Allah ba balantana ya ya ya tausaya musu shi yasa ya tabbata a cikin addu'o'i da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah kaka dora mana wanda baya jin tsoranka daga cikin balantana ya ji tausayin mu ina fatar mu fahimta kada Allah ya jarrabe mu da shugaban da baya jin tsoran Allah to ya ga cikin mutum baya jin tsoron Allah ba yadda za a yi tausayawa bayin Allah subhanahu wataala to zamu tashi ma wa cewa zakara aida ibn abi dunya ya ambato har yau min hadis bin umar yarfa'u daga hadisin abdullahi dan umar yana danganta maganar daga man zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ga ce yarfa'u yana rafa'a maganar zuwa ga ma'aiki Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda rayuwata take a hannunsa la taqumu as-sa'atu ba za a yi tashin alkiyama ba hatta yab'ath Allahu umaraa kadhaba har sai Allah ya sanya jagorori makaryata sun jagoranci al'umma ba za a tashi alkiyama ba inji ma'aikin Allah face sai jagorori makaryata sun jagoranci al'umma shugaba ne da aka shugabantar a karamar hukuma a ma'aikata a sama duke gaba dai sai a wayi gari wai ga shugaba wanda yake jagorancin ƙasa daya yana wa ƴan ƙasan ƙarya yace zamu yi zamu yi kuma ya tabbatar wallahi ba za su yi ba ya tabbatar ba za su yi ba wa wuzara fajara da kuma eh, ministrori fajirrai idan ka ce wuzara jam'u wazir wazir kuma shine duk wanda zai zabanto eh, na hannun dama na shugaban kasa wannan shugaban kasa zai dora sa ya ya dinga kula da wani bangare wanda ake kira yanzu minister a wannan lokacin ko to da kuma ministerori fajirrai da za su zo zauna a tabitin ba a sallah ƴan mata na rawa suna suna watsa kudi suna tabi suna dariya ai wannan duka tana cikin fajir fajirci ko masha Allah wa a'wanan khawana da kuma mataimaka mai yaudara kun za su kama musu yi aikin kuma sai kaga an yiske an dora mutum a wani wuri kawai sai ya yaudara yayi babakere da handimeshin da kudin al'umma ya cinye mutum ne za a dora shi a bashi amanar ɗayar mutane ya karantar da ita kuma mata ciki kaga wannan an an samu cin amana bakin ƙarshen cin amana kenan a aminta da kai a baka a jagorancin wani abu kuma kai kha'inci a ciki wa urafa zalama da kuma masana azzalimai gashi an san abu amma kuma ke zalunci ko a cikin addini ko kuma a gwamnati daga bari ana ana samu ko sai da mutafatan Allah ya kare mana mutuncin mu da imanin mu wa qurraa fasaqa da kuma makaranta fasikai gaske mutun ya kai makaranci ya kai qari'i ana ci da shi amma kuma duk wani dangin fasikanci yana aiwatarwa shan taba ba ta gagararsa har ma daga ciki zaka tarwai malami kaga sai yana shan sigari ko kaga sai yana shan eh, irin wannan irin wannan tabar baka taba san sami eh ai tana ƙara fikira inji inji ubawa <laughs> Allah shi rufa muna asiri eh, qurra fasaka kaga dalibin ilimi ya kai dalibin ilimi ya kai dalibin ilimi makaranci amma kuma ko ka tarar da shi ya bata awa uku yana kallon India kuma tana birga sa ba far accident da travel ba tana birga sa <laughs> duk wanda nauyi <laughs> ko ka gansa da da da da da da da M Sharif a ikutar kawai inda za a zauna cikin kuto za a sa Qur'ani kowa na ji amma yana sa bluetooth a kunne kuma waka yake saurari shi ana samu ko ba samu eh Allah ya roha mana asiri simahum simar ruhban kana ganin su kaga masu jin tsoron Allah shine simahum simar ruhban kana ganin su kaga bayin Allah nagartatu wa qulubuhum antanu min aljifi sai dai sukatan su kuma saboda lalacewa sun fi eh, jifi ne eh, ya unci fatan da sa aljif sai zamanto jami'i kenan na na jifa qulubuhum antadu min aljifi zikatan su sun fi maskai wari zukatan su sun fi maskai kasan idan abu ya mutu aka yar yana kumbura ya tawari ko to zuciyar ta irin waɗannan mutanen tafi gwara warin maske da wannan da wannan zuciyar amma fa a fili ka ga su siffa simahum simar ruhuban kala kidin su kala cewa wannan ai dange ne na ɗaya daga cikin annabawan Allah haka ne kana fasa kudi jiya kuma an kare da <laughs> Allah ya rufa mu da asiri ahwa'u ahwa'uhum mukhtalifa soyayyen rayuwar su daban-daban kowa da irin abin da yake so na san zuciya wani shi kaza yake so wani harkar mata wani harkar kudi wani harkar cin hanci da rashawa wani kowa da irin tasa musibar fayutihu Allah lahum fitnatan ghabara mudlima sai Allah ya koro musu wata fitina mai gamewa wata ke mai tsananin dub sai Allah ya jarrabi wannan al'umma idan aka samu haka a doran kasa to sai Allah ya koro musu wata fitina da take hadewa kuma da take muslima mai duhu kuma ba ta barin kowa hawa kuna fiha sai su tsumbula cikin wannan fitinar yanzu daga cikin fitinar da Allah ya jarabi wannan al'ummar kuma la akwai jini ba eh, fitina ta ta yanar gizo musamman harkar TikTok wani fa yake shiga ba dan ya kalle malamai bane yake shiga ko ya ya da'awa iya abin da yake kalla daban wato da take amfani da wannan kai kuna da labarin yanzu akwai yaran da idan shawa tana tana da shawa wallahi kai TikTok za ta shiga irin ababe na fasikanci tana gani kawai bukar tabiya wannan ma fitina bace yanzu malaman aka bari a baya wajen TikTok hatta kai yanzu akwai malaman da ana kiransu malaman TikTok amma shi shi ba zai wa'azi ba a masallaci yanzu da Allah ko inda kamata ka tada mutane kamar masallaci eh a ina manzon Allah ya karantar a masallaci amma shi wa'azi ne kawai a TikTok ne kuma zaka ji kalimatu ke irin na TikTok ne da a dinga amfani da su ai sai malami na kina istimalin kalamai na na batsa a matsayinsa na malami mai kuma da sunan malinta ba da sunan dan iska ba fa wannan kuskure ne ah, kadibi dukkanin hadisan annabi sallallahu suke bayani a abin shafi irin misalin jima'i to daga manzo Allah bai cika fitowa bai da su karara kinaya ake kawa arabi yana kawo kinayar abun ne ina fatan mun fahimta yanzu misalin a ahkam sati da makaranta hadisi dake nuna cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo hajjatul eh, yazo umara zai koma baya aqida sai ke cewa sai ya nemi irin abun da duk eh, mutum yake nema da iyalinsa amma yake magana nan jima'i amma ba fitar da shi ba kiri da kiri saboda addinin musulunci addini ya kanta da mutane kunya yawan irin wa'annan kalmai ba da malami ba da kowa ma daga cikin abun da ke rage maka mutunci da mutane shi yasa wasu malamai suna ganin akwai akwai wa'azin da matashi bai kamata yayi ba akwai kalma cikin da kai matashi bai kamata kai amfani da su ba lokacin da kai amfani da su wani suke sauran ka in ba su fahimci abu ba suna ganin kamar birgewa ne amma duk mutum mai tunani da hankali ya san cewa kwaba kake yi ko kun bayyana Allah ya datar da mu sai yake cewa eh, ahwa'uhum mukhtalifa fayutihu Allah lahum fitnatan ghabara mudlima fatahawakuna fiha sai su fantama su fantama cikin wannan fitimar yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake a hannunsa la yunqadanna al-islamu islamu urwatan urwa wallahi za a dinga walwale musulunci kulli bayan kulli mutane za su dinga walwale musuluncin su kulli bayan kulli kasan akwai nawaqidul islam ko wanda nan kusa Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullahi ta'ala ya rubuta littafi akai ababe guda goma masu fitar da mutum daga cikin musulunci zaka tar mutane mutai zai yi abin da yake eh, naqida ce lil islam amma la ya'tabiruhu shay'an misali yana cikin nawaqidil islam adamu takfirul kafara rishin kafirtar da wanda yake kafiri shi ma kafirci ne rishin rishin kafirtar da wanda yake kafiri kafirci ne kun baita mutun ne kafiri yanzu misali sai mutun ya ce shi kawai ba zai sallah ba sai a ce dali sai ce ana ana ara ana la ara wujubiha ni ba na ganin dole cewa sallar sai kai musulmi ne ko kafiri eh yana jayayya shi bai raba da sallar musulmi ne ko kafiri kafiri to sai a samu wanda zai daure masa ce, a yo ai ra'ayin sa ne yana gani tunda fa inda sace to wannan abin shi ma kafirci ne shi kansa wannan abun kafirci ne na daga cikin nawaqidul islam eh, muwalatul kuffar wa muhabbatuhum cudanya nuna kauna da soyayya wa kafirai akan musulmai da ma basu gujunmuwa wajen a roshe musulunci wannan kafirci ne kaji kana son mutum kafiri Allah fa cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu inda mutum da imani ko a zuciyarsa ba radda za a waye gari ya jira son kafiri a zuciyarsa Allah rufa mun asiri sai ta tola yunqadanna al-islam urwatan urwa da a dinga walwala musulunci kulli bayan kulli hatta la yuqalu Allah Allah har a waye gari a doran ƙasa babu mai cewa Allah Allah ba mai kiran sunan Allah za a zo lokacin da ƙasar nan ba wanda zai kira sunan Allah akai kada Allah ya nuna wannan lokacin yace la ta'murunna bil ma'ruf ko ku yi umarni da aikin kwarai wala tanhauna 'anil munkar kuma ku yi hani akan mummuna aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum ko kuma Allah ya dora muku mutanen banza daga cikinku. ko ku zamanto masu umarni da aikin kwarai duk inda ka gana wani abu na aikin kwarai kai umarni akai kaga misali alas yanzu fa aikin umarni da aikin kwarai ya ya takaita a cikin al'umma ala sabil misal misali na daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam eh, idan yazo zaman tafiyan karshe at-tawarruk manzon Allah yake yi haka ne hadisin yana muwadda hadisin yana yazo a a cikin bukhari muslim ya kasa annabin Allah zaman karshe a sallah yana at-tawarruk yana zama a tawarruk shine mutun ya zauna a a mazaunarsa ta dama ta hagu afwan sai ya kafa kafa ya sanya jiro kafarsa ta hagun sai ya kafa kafar dama haka annabin Allah yake yi mun karanta a sifatu salat ko sai sai ka shi galiban masallaci da mu ba a yi kuma sai ka tar ba a mutane wa'azi a hatta irin wannan gyara sahu ba a ayi da sallah ga mutane ana ana tashi ana to jama'a minti biyar dan Allah akwai hadisi da zan karanta ba a yi, ba umarni da ake mu yanzu in ka je masallaci an tashi an ce assalamu alaikum dan barani aka ana tashi masallaci dan barani ko ana neman taimako a masallaci amma a mutane nasiha ba an bari eh ba sa sarwa an yi ne a gwada ko a zo fada fada ya kamata ma a fara sai fada fada sai ku yi program za mu shiga unguwa kaza za mu je fada kaza ku kai musu takarda cewa za ku zo e kuma ku biya da kayan shahi duk ba laifi in ma suna shan ku saya musu aje ku zo ku musu wazi ku nuna musu muhimmancin rayu muhimmancin addinin Allah da zuwa karatu a hankalin su sannu sannu kana ganin yau in aka yi wannan satin wani wata aka zo aka sake da ikon Allah wata mai da sai ka tarar daga cikin saje makaranta wallahi an ci nasara amma sai kuna ganin ko muna ganin ai mutanen banza ne tunda suna kaza suna kaza ba ai musu nasiha a zo a zo na cikin su ai musu nasiha na sha ba da misalin akwai wani malami ga cikin malamai da'awa shi abin da yake yin zai je masallacin da yake daga inda gidansa zuwa masallaci akwai nisa a kafa yake tahiya a saman hanyar sai zai tafi akwai da fara ta yan daba ta mashaya ba abinda ake sai sha in ya biyo sai ya tsaya ya musu sallama assalamu alaikum haka yake yi inda aka amsa inda ba amsa ba in ya dawo wani lokaci da abinda wani abu cikin sai doka ya ba su sai ce wannan to a dora shayi har ta kai inda an fara jin kunyan malam in ya biyo ana sa a ci ta kuma riga ustazu nan ga ustazu nan eh sai sa dan dama lokaci in ya biyo kuma sai dan zauna na musu nasiha har ya su a jiki kan ajima gaba da malam duk gabar ta wace ta kuma makaranta a nan wurin aka asasa makaranta da masallaci kuma aka samu malamai masu karantarwa a cikin su da yace ɗan daba ne mashaya ne kalisu zata abin zai yi to wannan usulubin ya kamata mu ma mu samu matasa to sai mu dinga dan fitar lokaci irin fadodi a dinga dan ke ziyara to sai a dinga nuna musu kamar ita gaba da akai su kiyama akai mutane ka san lokaci eh akai mutane kiyama kuma a runa musu aljanna eh kai mutun a sasu cikin aljanna duk abin da kake nema ka bari ka shiga aljanna linkin ba linkin Allah zai baka to ina tabbata muku in muka bi irin wannan strategy ko za a ci nasara da dama daga cikin ƴan uwa matasa su dawo makaranta anan ma za a dinga yin karatu to yanzu kowanne mai dibin mi zai samu a ciki <laughs> kowa ya dibin mi dala nawa zai samu ana mutum guda ya fahimci addini ta dalilin ka yafi Allah ya baka girge na jajayen raƙumma wannan na faɗa ne wala Allah ko mu yi ba akwai masu yi cikin ku Allah ya taimaka yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar tanhauna 'anil munkar ko ko ku yani akan mummuna aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum ko kuma Allah ya dora muku a shararu mutanen banza daga cikin ku fayasumunakum su'al azabi sai su dinga dandana muku mummunan azaba a jibga muku kashi a sa muku takis a tsara duwan a hanya kuma baka da incin zaka yi magana akan wannan ba zawo bace wallahi in mutum ne kana bincikar shari'a zaka fahimci darussa da dama kai kasan nan ka dibe yanzu daga wanne tawatawa duwan nauke da kai get duwan nawa ke da kuna duwan daga wanne tawatawa get nauke da kuna duwan Allah kallu guda uku manya manya ko hodo ne ma na mai babanta ba tsakanin hudu ko uku kuma duk inda ka zo sai an caje ka wannan ba zaba bace sannan kuma babu in aka amshe maka kayan babu inda zaka je ka kai ƙara eh ba inda zaka je ka kai ƙara kaga wannan duk yana cikin su mannakum su al'azab sai Allah ya ce muku azaba to kuma amma masu hankali ke gano cewa wannan musiba ce sai a kara maka taki sai a ƙara fatanta a ƙara kaza a ƙara kaza a ƙara kaza kuma ba abinda aka yi muku summa yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum sai kuma a samu mutane daga cikin ku zawabi mutanen kirki aramomi da malami ta addu'a suna zubda hawaye kuma Allah bai karba saboda an daina umarni da aikin kwarai an daina hani akan mummunan aiki sai ke cewa la ta'murunna bil ma'ruf ko dai ku yi umarni da aikin kwarai wala tanhawunna 'anil munkar ko kuma ku yi hani akan mummuna aw la yab'athanna Allahu alaykum man la yarhamu saghirakum ko Allah ya aiko muku wanda ba zai tausaya wa karamin yaro daga cikin ku ba wala yuqiru kabirakum kuma baya girman manya ko Allah ya ya sanya jagorancin ku akan wanda baya tausayin kananan yara sannan kuma baya ganin girman babba wannan hadisi malamai su yi maganganu akan sa musamman ma Nasiruddin Al-Albani da sauran malaman hadisi suna gani wannan hadisi bai da inganta ba suna gani wannan hadisi bai inganta ba sai dai akwai wasu sassanin hadisai wasu maganganu daga ciki wanda ya inganta daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan lafazin jero tun daga farkon sa har karshe ba sha Annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan maganar ba amma dai akwai wasu maganganu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akai قال تي وفي معجم الطبراني يازو a cikin معجم الطبراني وغيره da waninsa min hadith sa'id bin jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma daga hadisin sa'id dan jubair daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ma taffafat ma taffafta qaumun kailan wala bakhasu midanan illa mana'ahum Allahu alqasara ba wata al'umma da za a wayi gari su dinga tauye ma'auni ba cika mizani ba cika mizani suna tauya ma'auni suna kuma rage mizani face sai Allah ya hana musu ruwan sama duk al'ummar da aka samu cewa ba a cika ma'auni a cikinta wannan ma'aunin fa in mu da dama suna kwamsawa malam ana ganin kamar ba wani abu bane duk abinda Allah zai ce wailun akai sa malam ba karami bane ubangiji fa cewa wailul lil mutaffifina alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin انهم yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin ubangiji ke cewa wailul mutaffifina bone na azaba ya tabbata da masu tauye ma'auni duk mai tauye ma'auni Allah ya ce azaba ta tabbata gare sa suwaye Allah ce alladhina daktalu 'ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun sune waɗanda idan za su sayarwa mutane to suna ragewa amma idan suka je saya kuma suna cikuwa wajen awo yanzu daga cikin 'yan kasuwa mu akwai wanda za su zo order kaya ko hatsi ko shinkafa sai ga an zaka nan an bude ta kuma an saki awo a zube ta gaba dai kasa kuma a saki sa cikin buhuna ba ku fahimta ba <laughs> me sunan wannan abun mu ma'auni an aure ta kilo kaza sai nan kawai sai a zaka a bude ta sai a saki wannan duka cikin mu ma'auni Allah ya kare mu Allah ya kare mu to annabi ce ba wata al'umma da za ta dinga mu aure a cikin ta kuma suna rage mizani alkai daban almizan daban shi duk abin da za a dauko da tiya a auna ko kwano ko kuma makamanci ko lita shine alkail amma almizan abin da za a dora a ma'auni zai da kilo kaza yanzu fa akwai misali masu sai da wasu abubuwa irin masu awo da kilo sai abin da za a auna maka hadda yawnin robar da za a sa hadda take aure ta kun fahimta eh to ba kaya bace misali ka je sayan da de sai a dauko eh kilo ai kaida ya kamata a san ita yawan roban nawa ne ko to idan za a auna idan abun zai kara da yawan robar har da yawan robar kai ba zo je sayan robar ba ka zo sai abin da ke cikin robar ne fahimta idan in za a auna ya kamata a ce ya ya huce yadda zai ba da abin da kaje tsaya saboda akwai wani roba a kai. to amma sai ga an tsara shi daidai daidai kilo misali wannan duka ya cikin toye ma'auni wannan ya cikin almizan to duk wanda aka samu da irin wannan al'umma da aka samu da wannan musibar <laughs> to Allah yana yana hana ruwan sama wa ma zahara fi qaumin fi qaumin zina ba wata al'umma da zan zaka bayyana a cikin ta a dinga yin zina kiri da muzu illa zaharat fihimul al-maut fate sai an yawaita mutuwa a ciki ko mutuwa ta ba zata kai rabu da mutuwa ce maka ya mutu wannan abu akwai tsoro a kasuwa nan kana tare da mutum dai kun rabu a ce maka ya mutu to wannan daga wata ukuba ce ta in zina ta yawaita a cikin ta yawaita a cikin al'umma kuma a cikin addu'a da manzon Allah yake yi shi Allah ya kare shi daga motul fujah mutuwa ta kai tsaye ba ta da dadi eh ka nemi Allah haka dan yi jiya a karkare maka su banka. amma kaga surprise gin nan ba mai son ta kaga ne ni da gaskiya ban son ta <laughs> mutuwa kan sai an tahi amma dai a dan samu a dan a samu su kafara ta ko masha Allah وما ظهر في riba illa Sallata Alayhi عليه سلط الله عليهم الجنون ba wata al'umma da za a dinga ta'ammuli da riba ana cin dukiyar riba ce Allah ya yawaita mahaukata a cikin su hmm. duk al'ummar da kaga ana yawaita cin riba to Allah zai yawaita mahaukata a cikin wannan al'umma wala zahara fi fi qaumin al ba wata al'umma da za ta yawaita kashe-kashe ana kashe rai ba doke rai kamar wani abu ba yaqtulu ba'dhum ba'da sashe suna na kashe sashe illa sallallahu alaihim aduwahum face sai Allah ya dora musu su duk alwulan ga suna kashe juna misalin ku dauki arwacin Najeriya mala su da kansu suke kashe junansu ko musulmi ne musulmi ne suke kashe ƴan uwansu musulmi kuma Hausa fulani da Allah ya tashi sai Allah ya dora musu wanda makiyinsu su suka zabe shi amma kuma sai zaman to maki gare su duk duniya ba su tsana kamar kamar shi alkulli na Allah subhanahu wa ta'ala yace wala zahara fi qaumin amalun amalu qaumi lutin illa zahara fihim alkhasf ba wata al'umma da da za a yawaita aikin mutanen annabi lutulwadi namiji ya zo ma namiji mace ta zo ma yar uwarta mace illa zahara fihim alkhasfa ce sai an yawaita kispewar ƙasa a ciki girgiza a gidaje su dinga roshewa ana ambaliya kusan mun yanzu fa a kasan nan eh, a kundin tsarin mulki mu wanda ya shude da muna fatar a sake a sake masa fasali da ikon Allah a dokar kasan nan ba wata doka da take hukuntar da ɗan luwaɗi. in kai luwadi ba wata doka a gwamnatance da da tace ga abinda za a yi ma wanda ya luwabi babu an taba samu wasu yara mata ku suka yi wannan iskancin suka yada a duniya aka gan su, nan Niger a ƙarshe da aka yi su kotu abinda shi eh, jujin ya faɗa shine cewa babu wata doka da take bayani kan wannan iyadi abinda za a yi musu za su tara ne sun yada a yanar gizo amma abinda suka yi babu hukunci a kai. an taba wani mutum shi ma da yazo wani barawo ne fa da ya saye sata jera jaki ne sata jaki aka tai za a tai da shi shari'a irin ka sana kai mutun kafin a kai shi gidan kwasu ake amma mutun shari'a na tura shi a dan bar shi dan huto ko to sai ɗan kwasu ke tambaye sai kai wane ne ka sata nan fa Niger sai ce shi jaki ne ya sata ce fa yanzu in aka je ce ma alkali kai satar jaki kai me doka za a yi kuma ga manyan barayi ta ala musu zinina ziniya kowa ya ce sun ci kudin kasar nan kai da jakiyan kaka an like ka su suna can ana ana escorting su da motoci sai ce to miye mafita sai suka ce wasa idan ka zo wajen alƙalin ka ce kai ba satar bace ka tafi ba su gane ka bane ka tafi neman jakar ne da aka zo ya ce to kai kai ne barawon jake ciyar kai dade ba sata bane tafi ba yace na tafi biyar dan rage zango ne wajen jakar sai ya shiru kalle sa shi babu wata doka ba wani abu da zai maka ba ba hukunci a dokancin kasa babu na bani jirgin kudancin ba wata doka to in kuma akwai mijin jakar in mijin jakar ne ka wani kara sai in jiya <laughs> kaga wannan musiba ce wannan musiba ce ala talwadi kashe mutum ake kawai idan ga wata dan sai a kashe sa Allah ya rufa mana asiri to duk al'umma da kaga an yawaita luwadi a cikin ta Allah zai dinga kiskewa ta ambaliya a ciki wama taraka qaumun al'amara bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar illa lam turfa a'maluhum ba wata al'umma da za ta bar aikin Allah na da'awa umarni da aikin kware hani akan mummunan aiki sai ba eh, ce Allah ba zai daga aikin su ba duk abin da su Allah bai bai tsaya sama ba daga ayyukan su sama wala walam yusma du'ahu kuma za a ji addu'ar su ba ba wata addu'a da za su roki Allah Allah ya karba warawahu ibn abi dunya min hadith ibrahim bin ash'ath an abdurrahman bin zaid an abihi an sa'id bihi ibn abi dunya ya rawaito wannan hadisi daga ibrahim dan ash'ath daga abdurrahman dan zaid daga babansa daga sa'id dan jubair daga sa'id dan dan jubair ya kawo wannan lafazin wa fil musnadi ya zo al-musnad na al-imam ahmad wa gairihi da wani littafin wanda ba shi ba min hadisi urwa daga hadisin urwa eh, an aisha daga ummuna aisha Allah ya kara mata yarda qalat take cewa dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah ya shiga aguna sallallahu alaihi wa sallam wa qad hafidahu an-nafs fa'ariftu fi wajhihi annahu qad hafidahu shay'un da ya shiga yana gaugawa yana mai gaugawa a rayuwarsa sai na fahimci a huskar cewa annabin Allah yana sauri ne amma ta kallama annabin Allah bai magana ba hatta tawadda sai da ya arwalla wa kharaja ina kallon sa ya shigo gida ni fa Aisha annabi bai magana ba wa wa kharaja kuma ya fita yana fita sai ya basallaci falasiqtu bil hijra eh, bil hujrati sina na mallake wa daki na saboda dakin ta da masallacin annabi kana jin abun da ke faruwa duk da wai miye sabon da manzon Allah yake so ya ya fada da cikin gaggawa haka har ya shigo bai mata magana bai kalle ta da sauran kasan mace tana buƙatar ka dinga ka dinga yaba mata da kula mata cikin duk abin da take take aiwatarwa ina fatar mun fahimta mace na son ka dinga nuna damuwa akan ta ko gobe da koda ba ku yi aure ba koda soyayya ake ba in ka ga ka dan wuni baka kira ba zaka ga duk ta ta ne ta shi damuwa <laughs> Allah ya rufa mana asiri <laughs> wani mai yake cewa ita mace ce ta kai tab tana gidan su ta hana ka kwana ta kawai saboda waya tsabar waya ana kata kuma musibar ta hana maka kwana <laughs> yake cewa sai ya shiga masallaci ni kuma sai na falastiqu bil hujrati sai na mallake wagina fa sa'idal minbara sai ma'aikin Allah ya take minbari fa hamidallah yawa Allah godiya wa athna alayhi bi Allah thumma qala sai ce ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da Ya yaqulu lakum Allah yana cewa da ku murru bil ma'ruf ku yi umarni da aikin kware ku zamanto masu umarni da da aikin kwarai to fa aikin kwarai wuya al'amari gare shi a kasar nan ba ka bane wallahi akwai waya yanzu misali ka da jama'a wai wai malaman kasar nan sun taba zuwa ta wajen karuwa a musu wazi ba yi kware bane sai eh ka tare karuwa kana mata wa'azi <laughs> to to yanzu wanda daga can zai ce ko malam shi ba shiga daga ciki ne <laughs> gudun wannan abun sai ya sa mutane ba sa ba sa wasu aikin da ya kamata wallahi lazim amma akwai mutane da in dai zaka bi zaka bi zaka bi da Allah ya ce ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wallahi za su saurika wallahi da za su saurara akwai mutane da dama rishin ba mai fada akan su ne da ana jayo su a jiki ai musu nasiya wallahi sun gyara ko ba bari duk ba za a dan khaffafa cikin wasu ababe Allah ya datar da mu su madan khatam kasuwa suke shiga suna wa'azi kasuwa kasuwa suke shiga suna wa'azi kasuwa ake wa kan kasuwa yake cewa mun rubil ma'ruf ku yi umarni da aikin kwarai wanhau an wanhau anil munkari kuma ku yi eh, hani akan mummuna duk abin da bai da kyau almunkar shi abinda zaka kyamaci kaji tsoron a ganka kana yi abinda duk in kaga wani zai ganka kana sai zaka ji wani yauni to abin kyama ne haka ne qabla an tad'uni fala astajib lakum tun gabanin ku roke ni ban karba muku ba ku dinga wannan aiki kuna umarni da aikin kware kuna hani akan mummuna tun gabanin ku fara roƙon Allah baya karba muku wa tastansiruni fala ansurakum kuma ku nemi taimako na da agaji na bazan bazan agaza muku ba wa tasaluni ku roƙe ni wani abu fala u'tiyakum bazan ba ku ba ashe rishin yin umarni da aikin kwarai da kuma hali akan mummuna na daga cikin abin da ke sa mutun ne addu'a Allah baya karba haka jama'a dukkanin mu zamanto masu al'amuru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kuma haka Allah ya da wannan nufa Allah ya yabe kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ce kun zama mutum fi alkhairin al'umma cikin duniya dalili kuna umarni da aikin kware kuna hari akan mummunan mummunan aiki wa qala wa qala eh, al az-zahidi al-'umri az-zahidi ke cewa inna min ghaflatika an nafsika na daga cikin alamar cewa ka gafalar da rayuwarka akan karan kanka wa iradika anillahi da kuma kauda kai ga Allah subhanahu wataala an tara ma yusqitu Allah fa tatajawazahu kaga abinda ke bata wa Allah abinda yake bakanta wa Allah abinda Allah bai shi kaga ana yi kuma ka wuce baka yi magana ba na daga cikin alamar cewa ka gafala game da abinda Allah ya turo ka akai yi duniya da kuma yake nuna cewa ka kauda kai game da Allah subhanahu wataala kaga abinda Allah baya so yake bata wa Allah subhanahu wataala kuma ka wuce ba kai magana akai ba to kowane abu ne ake magana akai jama'a eh kowanne abu ne ake magana ba kowanne abu ake magana kuma ba kowa bane yake magana li kulli makanin maqalin wa li kulli maqalin makan kowace magana akwai inda ake fadar ta kuma kowane huri akwai abin da ake fada akan a hurin li kulli maqalin makanin wa li kulli maqalin makan idan misali idan mai martaba yayi wani abu sai ka zo abin bari kana cewa kaza da kaza in babin ka je ka tarar da shi haka ne shugaban kasa yayi wani abu ka zo kana kuskure ne ka zo a lasfika kana kana gaya maganganu akai mahaifinka ya wani abu zaka zo abin bari masa ka ce ba kai ka ji tsoron Allah haka annabi Ibrahim yayi ya bajili ta abu da daga shi sai shi ne fa eh ka lura daga shi ne sai baban ya banta da baban ne yake masa nasiha ko duk annabawan Allah yake so mu da aikin kwarai annabi Ibrahim babansa ne fa ga yana yin abin da ba daidai ba lokacin da bai ke cikin mutane sai ta ya fauni amma da yake banta da baban sai ce ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a wa la yughni anka kare yadullu ala annahu infarada bihi ce ya abati la ta'budu ash-shaytan mun fahimta ko kaga wannan nasiha ta tsakaninsa da da mahaifin ashe matsayin ka na dalibin ilimi akwai abin da kai tsaye ake ake fitowa cikin al'umma a shirye magana akan sa yanzu misali sai mutun ya shigo masallaci sai yayi sallah kana ganin sa yayi ba daidai ba kuma ka san yana sallah a masallacinka yayi kurakure masu dimbin yawa yanzu al'asar in ka zo zaka tashi ne kai masa kai wa'azi ka to jama'a ba ku yi sallah ba kuna kaza da kaza da kaza ai ya san da shi gawa me ya kamata shi ne ka kebance da shi Allah ya ji kamala abul qadir Allah ya gafarta masa ban wataran mun yi sallah da da wasu mutane a wani masallaci na cikin garin sai lura cewa wani ya shigo masallacin yana wasu awabe mun tashi zamu da sai ce malam jirani sai kebance da wancan mutumin ai abu kaza malam ai da kaza annabi kaza ya karanta kaza abin ya siga ne ya birga ne da duk dalibai ilimi muna yi haka ko to wallahi da mun gyara wasu ababe da dama wai ga mutane ba ku jahilai ba wa zai zo ya kana kira mutane jahilai wa zai zo ya karatu da Allah eh, tsakani ba da Allah zaka ja su ne a jiki ka nuna masa shi ba mutum ne mai kima daraja ka girmama da shi cikin girmamawa darajantawa ka nuna masa kurakunan su kuma ga abin da yake daidai kuma ka dauke shi min babin nasiha ba babin ba kana son kai masa gyara dan ka mutu aka ce ai na gyara ma wani a babin kai wa dan uwanka nasiha to da muna yin haka hatta wa mu da muna yi to da abubuwan sun yi sauki a rayuwa Allah ya datar da mu sai yake cewa eh, wala wala tamur wala ta'mur fihi ba za ka yi umarni ba a cikin sa wala tanha anhu kuma ba za ka yi hani akan sa ba khawfan mimman mimman la mimman la yamliku darran wala naf'a saboda kana da jin tsoron wanda baya rike da cutarwarka ko kuma amfaninka baya iya amfana da kai balantana ya cutar da kai wai dan jin tsoron kai a ce wane ya matsa mutane ko wane yayi laifi malam wane akwai sa'ida nu gare sa to ai haka ne duk annaban Allah kusa da gare su kuna ai sai an ga abu ake wa'azi a kansa eh sai an ga abun ne ake wa'azi a kansa ya in ba ai da me za a yi wa'azi kuma ai gyara kayan kayanka bai taɓa zamantowa sauke mu raba ba Waƙala yake cewa man taraka al-amra bil ma'ruf duk wanda ya bar umarni da aikin kwarai wan nahyi 'anil munkar da kuma hani akan mumuna makhafatan min al-makhluqin dan jin tsoran halittu mutane nuzi'at minhu at-ta'a Allah zai tirda aya a zuciyarsa nuzi'at minhu at-ta'a za a cire da'a wannan mutum ba za a dinga masa da'a ba ba za a girmamar da shi ba wajen kana so a ce a'a ai kai ba ruwanka da kowa baka tabin kowa ka sa ko wannan shi kawai sai ta mu ba mu kowa wa'azi ne kawai da to da me kai karatu da ani ban taba kowa da kowa mai izala ta yi izala ta dai dole in ka zo babin karatu in karatu ya ka duk abin da yake kuskure ko ku ne faɗi kuskure ne a gyara amma kuma kaga kuskuren ba haka magana akan shi kansa laifi ne shiru akan kuskure kansa laifi ne as-sukutu 'anil ma'siyati ma'siyah as-sukutu 'anil ma'siyati ma'siyah kaga saban Allah kayi shiru akan wannan abun shi ma saban Allah ne mun bayyanta? Allah ya datar da mu yake cewa nuzi'at minhu ta'a za a cire da'a a kansa walau umira walad walau umira waladuhu ko walau amara waladahu aw ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqihi da zai umarci ɗansa ko ɗaya daga cikin bayunsa to da sai rena haƙƙinsa ba zai masa da'a ba in kaga umarni da ake kware ba kai to diyanka ma yana da wuya su dinga maka da'a saboda ka bar wani abu na na al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa dhakara al-imam ahmad fi musnadihi min hadith qais bin abi hazim qala qala abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu tunda muka fara ka sai muka zo magana abu siddiq ko e su wajen karatu ba su wajen rawaito hadisi ba ba sa dan wajen aiki ne suke ka san malamai eh, ibnu taymiya raba malamai a cikin littafin sa al-farqu bayna illahi wa ash-shaytan malamai asnaf ne malamai kala kala ne malamai kala kala ne daga cikin sifar su akwai wanda su su shiga fagen da'awa ne saboda wata manufa akwai wanda shi shiga da'awa ne saboda wata manufa yanzu ba akwai wanda ya ya mai da kansa ustazu ya shiga ustazanci ne ba don komi ba saboda 'yan mata sun fi son ustazai <laughs> ba ga <laughs> daga cikin abinda Allah ya yi wa ustazai shine akwai dokar wanka <laughs> akwai kare hula kuma akwai guga gare su Wannan kuma a'a saboda shuhura saboda kawai a san sa wani kuma a'a dan ya samu kusanci da sarakai da masu kuɗi haka ne kowa da yare da shiga wannan kuma kawai dan ya samu yardar Allah subhanahu wataala to duk wanda shiga da wata manufa a harkar da'awa ba zai kira cimma abin da yake so ba kuma siya walakanta wannan abu wannan abin siya walakantar da shi shi yasa suke cewa hubbu zuhur qabla zuhur yamna'u zuhur son a san ka tun kafin lokacin da ya kamata a san ka yana hana a san ka kunji da kyau son a san ka tun kafin lokacin da ya kamata a san ka yana hana a san ka Allah ya dace da mu sai yake cewa ayyuhan nas in ji abu kake ya ku mutane innakum tatluna hadhihi al-aya lalle ku kuna karanta wannan ayar a qur'ani wa innakum tad'unaha ala ghairi mawadi'iha kuna dora ayar a inda ba wurin ta ba wace aya ce ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum wannan ayar kuna karanta ta kuma kuna dora ta inda bai kamata ku dora ta ba ma'anar ayar ya ku ya ku suka imani da Allah alaykum anfusakum ku iya kanku la yadurrukum man dalla idha tadaytum kaj ya ruɗar da ku wanda ya bata dan kai ka shirya dan kana mutune ki kaga mutun tunan banzana abin da ke ba na ba na kirkin ba kakka damu ba haka ba take ba haka ba yake aya take nuhi ba shi bane ma'anar ayar an tambaye daura Allah cika su ba ya mutu ba aka ce malam wai wannan ayar alaikum assalamu take nace kowa shi ta kai ne <laughs> kowa shi ta kai ne <laughs> yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah yana cewa ya kuna cewa innan nas lalle mutane idza ra'au adh-dhalima idan suka mutun yana zalunci falam ya'khudhu an yadihi basu hana shi yin zaluncin ba wa fi lafdhin aw wani lafazi idza ra'au al-munkara idan suka abun kiyama walam yughayyiru basu canza shi ba yushaku an ya'ummahum Allah iqabin min 'indihi kadan yayi saura Allah ya game su daga wata azaba daga wajensa in har za ga mutun yana saban Allah dan uwanka abokinka zai yi sabo kana gani kuma baka yi masa nasiha baka yi masa wa'azi baka lurar da shi ta kale sa tunda kai a baka yi tunda kai ka baka yi shi gina shi ta ta kai shi da Allah shine wannan da kuskure ce ba yace to kadan yayi saura Allah ya hade ku da azaba daga wajensa وذكر الاوزاعي ان يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم اذا اخفيت الخطيئه idan aka boye sabo in mutum ya boye sabonsa, sa baya yi a fili ko al'umma tana kuskure sabo amma a boye lam tadurra illa sahibaha wannan sabon bai cuta da kowa sai mai yinta in mutum yana yin sabo a boye zinibin kawai laifin shi ya shafa amma wa idza zaharat in kuma har abin ya fito fili ya zama to ruwan dare game duniya falam yughayyar kuma ba a hana wannan abun ba ba a canza shi ba ba a yi wa'azi ba a kansa darratul amma sai abin ya shuci dukkanin ya shafi dukkanin al'umma baki daya wannan shine fadar Allah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa dhakara al-imam Ahmad an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yace tushakul tushakul qura kadan saura da alƙarya an tukhraba a rogaje ta a tarwatsar da ita a daidaitar da ita wahiya amira bayan ana sauri a cikin ta kadan saura da alƙarya alƙarya wani gari da ba a umarni da aikin kware kuma ba a hani da sabon Allah wannan garin kadan yayi saura duk yau al'umma to sai Allah ya tarwatsa al'ummar ko da suna cikin zaka ga an sa rikici tsakanin su wannan bai shiri da wannan wancan bai shiri da wannan wannan malami ne na adawa da wannan wancan jahili ne adawa da wancan wannan shi kanshi halaka al'umma ce daga lokacin da al'umma bata ta ba ta ga aka ce wannan al'ummar bata shiri to an samu matsala yanzu wannan abin da muka bari muka dawo kowa kokarin yake da kungiyarsa addini abin fartikinsa muka bar addinin Allah sai Allah subhanahu wataala ya tasar da kiyawa junanmu kana da'awa ina da'awa amma in aka ce zaka yi wa'azi ba zan zo ba an yi lokacin da ban anan Niger tsakanin ina zancan kungiya um, ta kasa ba wai zan jaha ba kungiya ta kasa gaba dai akwai malaman da ba sa ga maciji wannan sunni ne wannan sunni ne duka ahlus sunna ne amma ba sa hawa minbari guda su yi wa'azi saboda wannan yana kungiya kaza wannan yana kungiya kaza kai wannan ba ba bace dan Allah a matsayin ku na ahlus sunna kuna ta'awa iri daya akan manhaji guda alqur'ani was sunna kuma a ce ba kwa iya zama huri guda dan wanka ahlus sunna wannan wallahi azaba ce Allah yake muna a ce in kaga dan uwanka da'i mai da'awa kana kira zuwa ga Allah yana kira zuwa ga Allah amma in ka ta kira su ka ya baci na rantsi da Allah wannan azaba ce Allah yake muna Allah ya hana maka jin dadi ka kasa natsuwa dan dai kaga wani shi kansa azaba ce daga lokacin da aka waye gari a zuciyarka akwai mutum da in aka ambata baka jin dari to tabbatar ka sani ko baka sani ba Allah na maka azaba ne mun fahimta azaba ce Allah yake muna kila sai aka ce da shi wa kaifa takhrubu wa hiya amira aka ce ya za a yi garin ya lalace ya ce ya salwance bayan ana zuba cikin sa ana rayar da shi kala yake cewa idza ala fujjaruha abraraha idza ala fujjaruha abraraha wa sadal qabiyatu munafiquha daga lokacin da fajirrai suka daga mutanen kirki fajirrai suka daga mutanen kirki sannan kuma da cikin kabilar munafikai ke jagoranci to an samu matsala an samu matsala wannan garin ya tarwatse Allah ya rufa mana asiri wa zakara al-auza'i أو ذلك يا أنبتا أي حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيجتوا سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله النبي قال سيظهر شرار أمتي على خيارها ashararun mutane mutanen banza za su bayyana akan al'ummata cikin su bayyana akan mutanen kirki gari da an san ko mutanen kirki ne akai sai a wayi gari a wayi gari mutanen banza sun fito fili hatta yastakhfi almu'minu fihim sai a ga ku mutum mai imani yana buya a cikin su kana jin tsoron a ce ga katan mai imani ne yanzu fa hatta kai taka akwai wuraren da ba iya yin wa'azi kasan nan baka bane kai tun da kake ka taba ji an ci an yi wa'azi face public a tambaya ne kidan kun taba ji ko yi wallahi ko aljinu ma taba ji su yi wa'azi ko aljinu da aljinu mustawa wa'azi a can ba amma duk wani dan duniya in yazo zaka za a tallata ai sanarwa gidan radio ai posting ana tallata a bi ko ya gani wannan shi ma motsa to malamai ba sun zo sai a kai su masallaci kun ba sai a kare wa zama wani bai sa an yi ba amma wallahi akwai wuya wani wani wani mawaki ko wani dan film ya shigo kasar nan ko nan garin in kana mutanen garin nan kashi biyar kashi hudu duk suna labarin shigo shi sai malami shahararre mutumin Allah bawon Allah rabbani ya shigo karba garin nan mutum biyar bai huce kashi ɗaya da rubi da labarin ana wazi abin da hadisin yake bayani ke da fa jama'a Allah ya rufa mana asiri yace kama ya munafiqu fina al-yawma kamar yadda yau munafiki bai fitowa cikin ya buya kusa zamanin manzo Allah a Madina munafikai abun suke to yau kuma gashi ta kai ta kawo munafikin a fili ake yin sa annabi munafiki sun wahala da shi wallahi ya wahala hannun munafikai sai da kai Allah da ya ga abun yawo manzon Allah yawa sai Allah ya masa wahayi da wane da wane da wane da wane da wane da wane munafikai ba haka Allah ya fada ba wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim sallati humul adu <laughs> munafikan kenan humul adu sallati qatalahumullahu tini Allah ya tsine musu albarka tini Allah ya tsine musu albarka Allah ya rufa mana asiri wa zakara ibn abi dunya min hadis ibn abbas yarfa'uhu yana daga hadisin zuwa ga manzo sallam qala yake cewa ya'ti zamanun yadhubu fihim qalbul mu'min kama yadhubu al-milhu fil ma'i ila mimma zaka ya rasulullah qala mimma yara min munkari la yastati'u taghayyiruhu annabi Allah ce wani lokaci wani zamani zai zo wa al'ummata za a zo wa al'ummata akan wani lokaci yadhubu fihi qalbul mu'min kama yadhubul milhu fil ma'i wannan zamanin zuciyar mai imani za ta loshe kamar da idan aka sanya gishiri cikin ruwa yake loshewa za ta kamar zai zaman to bai da wani courage da wani karfi da wata kuwa idan ka san gishiri da ya zaci cikin ruwa yake yi narkewa yake yi ko aka ce ya manzon Allah me zai sanya zuciyar musulmi ta kare haka kala yace mimma yara min almunkari saboda irin abun da yake gani na saban Allah la yastati'u taghayyirahu bai canza sa yana ganin sabon Allah ma bai da halin canzawa sai gaske wani lokacin ma shugaban nan masu doka da oda su ne ke yin abun yanzu fa bari nan tona wani asiri fa ai wadan lokaci misalin ladin haka ana tayar da mutane ana shaye-shaye da aka dan kawo wani SPGI ya zaka dan fara bincike aka dan fara abubuwa sai gano ashe har da manya suna zuwa can kai malam masu cewa article kaza ya ce har da su suna zuwa can <laughs> kun bai da sai da kai akwai huraren da ba sa su kansu sojin ba sa iya shiga wani suke saboda manyan ne ke can wannan ba musiba bace akwai su shugabannin da fa zai zai ya shayo ya taya kwalbe ya daka mai gane sai hana mai shiga mai gane shi kuma shi shugaban kuma gane shi ne yake <laughs> sannan na iskinci wallahi muna fata nan daga ya kamata wallahi da ku ta karatu ku yi karatu kuma ku nemi kuɗi kuma ka koyi da ai siyasan ba da ku ba ku shiga dan ku kawo gyara cikin al'umma a samu shugabannin mu sune limamai kuma sune shugabannin zai zo yayi turanci ya ce kaza da kaza kuma zai karanto dokar Allah ya fada dan kawai eh amma akwai shawa ko a ce yau gashi misalin a ce ga gwamnan garin ku ko kuma prefecting garin ko merkin garin ku ya tashi yana magana da larabci ya koro hadisi ce wata kare ibn abi duniya shi ma ai eh, akwai dadi ko eh kuma ya fassara da turanci ba abun akwai shawa akwai dadi amma abun ban haushi da take ci wallahi alazim wasu daga cikin jagorin mu ko isti'aza ba su iya ba isti'aza wannan a'udhu billahi ba su iya ba Ya akwai wanda ma ce musulmi musulmi bai iya da gugu musulmi musulmi Allah aiki da bude ke mutane ba Allah ya rabu nasiri hadisi na kashe zamu ambata ko lokaci yayi ya kare saura minti biyu to mu bar sa sai mu tashi akan hadisi al-Imam Ahmad yardan Allah subhanahu wa ta'ala ayyo naga an dan gudu kadan ko yo an dan gudu abinda mun ka fada mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna ƙara tawassuli sunayen Allah al-Hayy al-Qayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna dumi wata bukata ta alkhairi Allah ya biya muna akwai sai wasu kasa wasu ga ce ban cika sa gwamnati cikin addu'a wani ce to za mu fara da iko Allah <laughs> Allah ka ji tausayin gwamnayen mu aura ka da su da mata na gari Allah ka ba su mu'minatin qanitatin Allah ka ba su taibatin abidatin ka ba su abkaran ba sayyibati ba ta ba Allah sai <laughs> ka ba su abkaran Allah ka bura jagoranci duniya da alkiyama wannan kasar mu Allah ka tsare ta Allah ka tsare mu gabas da yamma kudu da arewa duk abin da yake alkhairi gare mu Allah ka sada mu da shi shari kuma Allah ka kare mu da shi malamu Allah ƙara wa rayuwar su albarka in ka so mu Allah ƙara albarka a kasuwancin su duk wanda ke cikin wani aiki nasa da yake yi Allah ya sanya masa albarka a ciki wanda bai da aikin yi kuma Allah ya ba sa mai albarka Allah ka sanya albarka a rayuwar mu baki daya subhanakallahumma bihamdika shada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh